Isabela Leonarda estis itala Monagino, kaj uno a la y virina y komponistoj de la baroka periodo. Ŝi estis considerata la unua componistino de sonatoj kaj la unua quiu publicigis antologion de instrumenta muziko. Ŝia muziko ankoraŭ hodiaŭ prezentiĝas en koncertoj aŭ aŭdiĝas dum y diservoj. Isabella Leonarda estis uno el seis infanoi de la novela que tradicía familio Leonardi en Novara. Kiel aliai iunai virinoi de sia tempo cae socia rango, en la hacho de dexes Isabella Leonarda iris kiel novicino en la prestigian convento colegion de Santa Ursula de Novara. la familio Leonardi estis subtenanto de la collegio cae du fratinoi de Isabella estis religiulinoi tie. La Ursula Collegio estis catolica educa ordeno en quies lerneio tudis knabinoi de la supera socia classo. La santa itagoi de la eclezio en citiu prestige instituzio, kiel en aliei, estis festitai per elaborita musico. Char historie, la ecclesio besonis musicon por siei liturgiai festoi, estis la religiemai virinoi quiui el staris en citiu crea activado atingante multe foie altain niveloin de el starezzo. La eniro de virinoi a la profecía practicado de músico tra la historio estis malrapida mal facila. Tiel inter la muroj de la el el staris multa y monajinoi kiel Isabela Leonarda, si se esprimi sian religian senton per musica componado oni pova supposi che Isabella Leonarda verkis la plei grandan parton de la sancta musico presentita en la liturgia i festoi de la convento, en quiu isi restis dun sia tuta vivo. De iuna agio, Isabella Leonarda estis altirita de musico. Pro sia soci economia de veno, versaine si ricevis instruadon et de infanaggio. Jam, en la convento, eble si est musica educita de Elisaveta Casata, organistino ca in musica de la convento. Poste, probabli si studis sub la componisto Gasparo Gasati, quiu en l'eldono de sia verco, Perso libro di Sacri Concerti en 1640, inclusivis du el la plei fruei conatai componajoi de Isabela Leonarda. En citiu periodo, la instruistoi cutimis inclusivi vercoin de siai avantagiai studentoi por conigi ilin. Isabela Leonarda estis lerta cae divers talenta componistino, quies circa du componajoi amplexas exemploin de prescau ciui religiae gendroi. Si estis la plei productiva componistino de sia tempo pro la quanto da vercoi cae eldonajoi. Si estes l'autorino de pli ol sendu de dum motetoi, dec hoc sanctai concertoi, dec sep mesoi, dec du sonatoi cae dec unu psalmoi. Sciei vercoi estis publicigitei dun periodo de sesdec iaroi, de 1640 gis 1700. La plei abunda verco de Isabella Leonarda estis motetoi por solista vocio, sed la plei multai el sciei rimarcindai atingoi devenas de sciei sonatoi. Si estas considerata la Unua Virino qui publicigi sonato por 1 du, tri kaj 4 instrumentoi, kaj si popularigis pritio. Si ei sonato estas necutimai laucia formal strukturo. La sonato de dua estas la sola sonato por solisto de Isabella kaj estas unu el ia playbonaj komponaĝoj. Xia vercado primusico por organo hoste sequis tipain quarpartain convenzion attenditan por la sancta musico de xia tempo. Dume, xiai cantatoi enjavis experimentadon cum formo, melodia estilo, cae la uso de instrumenta ritornelo foie usante cordon caete orbon. Estas malfazile Trovi in la verco de Leonarda la musica in influoin de iu aparta componisto. Pro sia el starezzo, si estis memorata quia la muso de Novarese. Si estis tre respectata componistino en sia heim urgo, sed sia musico ne estis tiel conata in aliai partoi de Italio. La verco de Isabela Leonarda estis cobrita en Francio, kiam la franca componisto Sebastien de Brossard havis aliron al kelkaj el siei pecoj kaj Admiri en sia catalogo de y libroj. chiui verkoj de chi tiu glora kaj comparebla Isabela Leonarda estas tiel belaj tiel amusai, tiel geniai, cae santempe tiel comprenemai, cae tiel sagiai, che doloras min ne havi ciuin.